Otra volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho, no me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Soy de Sonora del Río Colorado. 653 represento mi estado. Yo pura verga me quedo callado. Tengo toda mi clica que me hace el paro. Pato no la cague porque sale caro. No me mire feo, no me mire raro. Que no me interesa su pinche descaro. Ya está caliente machina allá afuera. Puro pendejo deseando que muera. Pero pura madre bajo bandera. Yo me cargo una puta raquetera. No me diga que aquí no hay otra manera. Solo con los niños circuló la cera. Callao callado, espera. Muchos traicioneros me han llamado, amigo. Creen que me la creo, yo nomás me río. Yo soy lo que trago, me pegó un suspiro. Quisiera pegarles en la frente un tiro, pero na, na, na, na, na, na, pero na, na, na, na, Otra vez volando, traigo una pinche loquera. Y es que así salió el muchacho, no me importa quién me quiera, porque pura madre cambió Porque pura madre vale macizo que vergas critican si esto es cosa mía. Que se ando quemando María, que si mi alma ya vendería, que si gané la lotería, parece que son policías. Todo tranquilo por el terreno, me voy calmado todo sereno. Soy mexicano de orgullo moreno, me marcan al fondo que quieren lo bueno. Yo me entrego el feeling contagiando, llega todo bien rayado, chamaco que pica. Me faltan tornillos, me faltan tuercas, hazme mala cara, te mando a No ponga pero para ese pendejo. Hace un chingo que yo ya no me tengo Siempre pa' delante, nunca paso de cangrejo. volando, traigo una pinche loquera. Y es que así salió el muchacho. No me importa quién me quiera, porque pura madre cambio. Porque pura madre cambio. Otra volando. porque pura madre cambió, porque pura madre